Salamu alaikum, da li je ograničeno korištenje kurbanskog mesa i koliko se vremena poslije Bajrama može koristiti? Allah vas obila to nagradio. Znači kad dobijemo kurban, koliko vremena ga možemo koristiti? Salamu subhanahu wa ta'ala, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli onima koji su žrtvovali Amin. kurban da inša Allah ta'ala Bajrama muslimana vrati onaj vid koji treba istinski da, da bude. A to je slavljenje i veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala i kako kaže alaihi sallatu wa sallam, الأيام الإيدي أيام الأكل والشرب وذكر الله عز وجل da su dani Bajrama dani jela i pila i sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala kad je u pitanju meso jedenje znači od onoga što je pohvalno da kurbansko meso u prvim danima znači u danima Bajrama bude forsiran sa jelom sa pilom i da čak ne ostaje od toga u kasnijim danima i pravilan je stav da je znači ako ostane od toga, nije zabranjeno koristiti poslije Bajrama, ali je pohvalnije znači da meso u tim danima Bajrama bude na soframa i da na takav način se slavi veliče Allah subhanahu ta'ala kroz tekbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd i na takav način ali znači ispravno je da nije zabranjeno da meso i kasnije bude korišteno, ali nije ispravna praksa kod nekih kada zadržavaju meso do novog kurbana i slično jer to nema utemeljenje, nema osnovu